Եթերում օրացույցն է։ Այսօր հունվարի 4-ն է, տարվա 4-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1900 1493 թվականի հենց այսօրը Քրիստափոր Կոլումբոսը իր առաջին ճանապարհորդության ետդարձի ճամփան բռնեց Ամերիկայից Եվրոպա։ 1896 թվականին Յուտան դարձավ Միացյալ Նահանգների 45-րդ նահանգը։ 1915 թվականին Սարիղամիշի ճակատամարտի հետևանքով ռուսական զորքերը ամբողջությամբ գերեցին թուրքական բանակի 9-րդ կորպուսը։ 1948 թվականի այսօրը Մյանման անկախացավ Միաց հաթագավորությունից։ 2004 թվականին Վրաստանում ավարտվեց Վարդերի հեղափոխությունը եւ Միխայել Սաակաշվիլին դարձավ երկրի նախագահ։ 2004 թվականի հենց այսօր նա Վաստանն ընդունեց իր տրոշը։ Այսօրը ծնվել են 1710 թվականին իտալացի ականավոր երգահան Ջովանի Բատիստա Պերգոլեզին, 1809 թվականին ֆրանսիացի մանկավարժ եւ գյուտարար Լուի Բրայլը։ Հենց նա է գույրերի համար ստեղծված այբուբենի հեղինակը, որն էլի պատիվ գյուտարարի կոչվեց Բրայլի այբուբեն։ 1874 թվականի այսօրն է ծնվել չեխ ջութակահար եւ կոմպոզիտոր Յոսեֆ Սուքը։ 1943 թվականին հայ ռադիոֆիզիկոս, ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Լերմոնտ Մովսիսյանը։ 1986 թվականին ֆրանսիացի ֆուտբոլիստ Յունես Քաբուլը։ Այսօր հունվարի 4-ն է, տարվա ավարտին մնաց 361 օր։